Egunon guzieri, jakin behar lehenik eriotze batek berrogoita bederatzigaren behobia donostia lasterkaldia ilundu zuela atzo, ogoita amagurteko nafarroako zizurnak gusiko emazte bat, helmugatik bi kilometrorat hildela bai estatu duela fortuna kirol elkarteak behobia donostiako antolatzaileak. Zurriolako zubian, erori ondoan, medikuntza zerbitzuak hartatu du, erran imeatze lanak bere ala egindizkiote, bainan oren erdiz saiatu eta ez da posibli izan emaztea erreanimatzia, bimilata amargarren urteko edizioan ere, berrogoi urteko atleta bat zendu zen, gipuzkoako lasterketan, helmugatik kilometro batetarat, eta gainerat beste zazpik horrikalari ospitalerat eraman dituzte atzo, horietarik larriena berrogoi eta zazpi urteko gizon bat bihotzeko gaiz baten gatik. Bestalde emaitzen aldetik, jakin eskualdun bat nagusitu dela emazteetan, Claudia Beobide ondari bitara, denbora oren bat amasei minutu ogoi segundu. Gizonetan Pedro Nimo del Oro, Galiziarrak irabazidu Beobide Donostia, horren bat lau minutu eta ogoita amak segunduko markarekin. Eta atzo, Donostiako elmugan di ibili gira, jakin behar da grabaketak eh, bildu ditugula eriotzea jakin baino olean, eta istantian beraz lasterkari, arduradun eta antolatzaileak entzunen ditugula. Gurekin Iñaki, Iñaki, nungo azira? Lehiobakoa. Lehiobakoa. Zemak egen beho bia donostia egiten duzuna? E, eh, lehenengo, hau lehenengoa. Nola ibirizira? Eh, yendo se da, ba, ordu batera berrogeita amar uste dut. Horrekoen bat, hori zen nire... Elburua. Nire elburua, eta uste dut lotu dala, bidatu behar dut horren. Bai, entrenatu nahi zazkenengo e, eh, hilabete, hilabete terri, ja nintzen eh, Bilboko marato erdina. Eta honek bukatzen dut. Olehena duzu, gero egoiten zira pestaren egiteko? Ez dakit, orain lagun bat eh, biatu behar dut, eta ez dakit segin dugun, autobusa dukagu lehiorak voltatzeko, eta ez dut uste gengaldituko gara, nik asko. Nire gabu Eta zen E, lagun bakarrekin bueno, iru torriko ginen, eta azkenean eh, bestearen emaztea aurduan zegoen, eta gaur handa eh, ospitalera, eta zine zendu etorri. Horregatik e, sartu da, duzu ikusiko erratia, maia horrela sartu naiz. Elguran, espero dut, e, argazkian ateratxera, eta erari dedikaturi da, dago. Beraz, gurekin, bainat, bainat, nungoa zarazu? Ni, bilbotarra tributara. Bai. Lehen aldia egiten duzula? Ba, bai, bai, lehen aldia da, bai. Bueno, ondo, nahiko ondo. Igual eh, azkarre baina bueno, gero ondo bukatu Memento zailenak zuretako, nun izan dira? Igual eh, eh, aziera, eh, behobian, behobiteak irten, eta kristo naizea eman da. Kristo naizea, iaia ia, geldiri gindoa zen. Eta bueno, ba, tarteka eh, pasatu ditu momento txarra, baina bueno, ondo. eskenean ondo. Memendo hontan ez da euririk, bidean ukan duzu euria? Bueno, bai, baina bizpairu minututan bakarri. Bizpairu minututan eta gutxi, gutxi. da aizia edo euria? Ba, obeago igual euria, ze uf, oso gorra da bai. Ba, orain, eh, donostiko lagun batzuegaz, ba, baskari, eh, so, bueno, so, batean edo. Eta, oktako egin duzu egun lasterkaldia, bazinaki, bazela pesta giro hori ondotik? Bai, banekien, bai, bai, bai, bai, zenien lagunak eh, korretu da hori eh, pilo bat urte, eta ba, banekien, bai. Demorraren aldetik, elburua ongi? Bai, bai, bai, oso posik, posik, bai, bai, bai, bai. Hala, beste bat, gurekin, beste bainat, bakinunen bainat bat. Ni laudioko arabarra. Arabarra. Eta lehen aldia? Ez, ja urte desentetan egin du, baina, bueno, aurte marka polita eta posi, bukatu du. Ze marka eman duzu? Bat, egoita eh, tamar. Behan du atera nahiz, azkenengo teknika, beti atzetik jende aurreatzen hasi eta psikologikoki, ba, bueno, hobea. Bai, bilbida ezagutza badu nik bueno, indarra gordetzeko eta kudatzerako garaian badu bere, bere garrantzia, bai. Olako lasterkaldi batean hori da zaila ez, kudeatzea pixka bat luzetasuna ez? Bai, bai, nix indarrak ondo neurtu berrira, dago gutxi, aldapak ere bai, flasen bat edo, barritaren bat edo eraman da baina bai, bestela ondo dago hornituta edarikin eta ondo. Zoin da, zuretako parte zailena, zoin da, behoia donostian? Ba, nik uste azkenengo aldapa dela, eh? gaintzen uzketa baino azkenengoa e, eh, arzaken jatetzeko aldapa dela, ba, bueno, ba, ba, ba, ba, ba, ba, dela, ba, ba, ba, dana Urtean zehiak, beste gazterkali batzu egiten dituzu? Bai, baina txikiagoak, eh, ba, berriaren krosak eta mar kilometrokoak, amar, sorzi, bai. Mendi gazterkaldiak gehiago? No, bakarra egin nuen oso gogorra, eh? hori eh, beste kontu bada, beste prestakuntza bat, eh, handitxo, handitxo gehiatxe zain niri hori. Egitaragoa, orain, zer, laudiorat edo egoiten zira pixka bat? E, eh, sumetxukia eh, etxean zain, eta baina txikitxoaren gana, eta bai, ez, eh, justu, alda, aldatu dutxatu eta ospa. Egan duzu ez duzula lehena, guti gora bera, bak, bakizu zemat garen ah, zinuen? Ba, sortzi bat egin gure dituen, bai. bai. Eta lehen urtean zenbat egin zinuen? Ba, behitu, zen, bueno, gazte, ba, nera, amar urte bat ogoita bat. Amar kaderra esagutu gabe, bai, baina, baina hemen hori, denbora da balde pasatzen. Mire eski arrastiko. Bale, zuei, venga, apai barralde. Miren, egunon? Egunon, ni arrasateko gana. Arrasate. Bai. Deo donostia ezagutzen zinuen? Bai, ia egin nauen, eta indala urte batzupe bai. Ba, igual, bosgarren edo. Denborraren aletik, nuen helburu bat? Ez, iaz egin bat berro eta bost, eta horten ez dakit, haber lortu doan. Zer, gustatzen zauzur astekaldiuntan? Ba, giroa, e, eh, dano goia zelkarrekin, gero oso lasaia eta dano laguna gara eta ba, ez da zara sentitzen estresauta oso gustora egiten da. Urtean zehar, beste lasterkali batzu egiten dituzu? Ez, bueno, batzuetan e, arrasateko lasterketaren baten parte hartzen dut, baina batez ere honetarako eh, prestatzen naz. Orain, ogoi, ogoi kilometra egin dituzu, zer egin duzu gorpuzaren dako lasaitzeko? oine luzaketa batzuk, eta gero kuadrian jongo gara bazkaltzera. Zuk pesta bat egiten duzu ere? Bai, bai, kuadrian. Lan egiten duzu bihar? Bai, bai, bai, bizar normal. Ez gaur eso bera berant, ez? Eso bera berandu gaur. Ez, eh, bueno, ikusiko da. <laughs> Nerekin bineska, enar, eta irrati. Nungo zarete? Iruñakoak. Biak? bai. Lehen egiten duzuela? Bai, oso gustora. Bai, bai oso ondo. Eta nolaz eh, motivatu zinuten elgar, eguna lasterka diunen egiteko? Pues, bueno, nire ama, esan zigun korrekatzeko oso bolida zela eta, eta komentatu genion, eta biak korrekatu dugu. Talde batean lasterka egiten duzue? eh? Egiten dugu iparreskia, eta, bueno, orduan, etorri gara iparreskiko <laughs> kamizetarekin. Iparreskia ah, da fondo, ez? Bai. bai. Eta horrek emaiten du iraupena pixka bat? Bai, asko. <laughs> Lagundu du biziki egon? Bueno, bai. Zointzen parte zailena, memento zailena, enar? Azken galdapa. Zuretako? Bai, baita ere. Bai, badira jagogoak gogoak itzultzeko eta iristeko eta ja, eta bai. Zer adin zuzuk Amasei. Zukere? Bai, amasei. lehen uh, eh, behobia donostia eta gelituko zarete hemen egon? E, agian jatera bai, baino, gero ja iruñe da itzuliko laga. Zuere? Bai. <laughs> e, mintzatzeko eskiaz, e, nun ibiltzen txiste, e, ze eta... E, sonporten, belaguan eta kandantzu gehien bat. Behar da bidaiatu asko, ez? Bai, bai. bai. Eta nola zurotu zinezten kirologi? Ba... <laughs> Ez dakit, ba, eskiatzen nioten nintzen amarekin eta ezagutu nuen taldeko entrenatzailea eta horren bitartez ba, sartu nintzen taldean. Baina enarria bat zegoen taldean. <laughs> Ni gurasoek txikitatik eraman ninduten eskiatzera eta izua sartu zen taldea daukadala hogei urte eta hori, posun sartu nintzen beratzetik. Zer nahiago duzu, elasterka, laskiatzen. eskiatzen? Ez zin da konparatu. Biak. Bueno, biak oso politak dira. Bai. Zuk, gauza bera? Bai, bai, bai, Biak. Beti elgarrekin egon zirezte? Gaur, bai, elgarrekin egin dugu. Da laba nagusi zahun da horretik. Zuk, personalki, ogoi garrena, etzinuen elbururik, ez? Elburua zen pixkaba laguntzian erea. Hori da, alaba ekin bukatzia, elburua. Aintzineko urteetan, ja, denbora importanta zen zuretako? Bueno, orain dira urte batxu ba, ja, azkenen urteetan ja ez, bukatzera, ja. Zoin da zure marka? Bat, hogeta lau. Marka izi gari ez? Bai, bueno, bai. <laughs> Nerea, e, zer modu zaitarekin egun? Ondo uso, da, sufridua bastante, baina oso politxak arregia. Gaztia zira, zer adin duzu? Emeretzi urte. Kirola, beste kirolik egiten duzu edo laster, last, beste lasterkaldi batzu? Ba, ni izan, izan nahi berez, eta ba, ontsa hasi nahi korrika karrera Lasterketan eta dago preparo dut. Ikusten zaituz pixkat mainguz, nun duzu, mina? Ba, hanketan, e, eh, oinetan, urrez bat esan eta alo jemelua bai karralta, ja, oi kilometro noztian. Ba. Zapatakonak, zenituen? Bai, zapatakonak, baina hanka Zuk, ogoi urtez, bildu esperientzia, e, aholku baten emaiteko jende begi batzueri luden urteko, datogen urteko, ze aholku eman zinezake? Bai, disfrutatzea eta bukatzea, jutia, testa elburu barik. Bai, elojua, bai, hori presta, presta undo eta gero lojua laga, laga etxia. Presta, prestatzeko, behar da, behar luzetasuneko ibilbidea egin aintzin? Bueno, bai, bai, bai, hogei kilometro itxeko ezain beste, maratoia eta jaitzeko bai, baina bai, hogei kilometro itxeko itzen badozu lau, eh, lau aldiz edo korrikan nekua da. Lehen ibiltzen zinen maratoietan? Maratoietan gitzi, nit atloia eta inditzut. Kirolari ospetsua ez? Ospetsua ez, bai, populara. <laughs> eta orain alabarekin ez? Ta familian, zure maztia edo beste augiderik aidira? E, eh, alaba nagusi zabe ditzen ditut, triatloiak e, eh, danetik itzen da. Bai. Ongi, aita alabak, aratsaldeuntan hemen edo etxera? Ba ez dakigu, ez, e, jute guak leditzuko da bazkaltzea, plan badik etorri gara. Hemen ditugu, egira, kamisetarekin, nahi zinuten egun e, egira agerian izan dadin, eh? Bai hori da, e, festa bada, karrera bada, baina behin ezin dugu astu gure herri honen egoeri eh? eta gauzain gauza batzuk eta indezak egun gutxiena da ba, bat aldarkapenakin sartzie ez orduan hori karri dugu intzen Nungoak zarete? Azpeitearrak. Azpeitearrak. Eta zuk, personalkiz? Ez ditzu? <laughs> Pertsonarki lehen aldia? Ez, ez, ja sortzi garen adet. Xake, baina ustez gaur sufri betela gehiena. Bai, ze hor azkeneko ja pasai bukaeran ja zina iznekia sentitzen da luzein txikita azkeneko bost baina bueno, ondo hau festa bada, bukau dugu eta oain astea onera ez bazkarile eta zelebrazitu edo, xake. Tokikoak zirezte, tokiak ongi ezagutzen, Zortzigaren urtea, zuk, eh, helburu bat emaiten duzu urtetik urtera? Ez, gu be, beti lagun hartin etortzera eta gure helburua da bukatzi ez. E, ordularien kontra jute hori, ja, ez da, bos minutu azkarra goitea tikinok ez digu zario bi omango eta guko kerra bukatuko dugu. Orduan, ja, ba, bukatzea eta beti biltzega, ba, bi orduan bueltan, ez dakit gaur zematin dugu, ba, hori, bi ordu baino xoxe gutxillo, xoxe gello, baina, bueno, hortxe. Zuentzat, importantago mezuak pasaztiaz? Hori da, eta kirola iteko beste modu bat aldarrikatzi ez, e, azkenien ba nire dut hori urten, ergin batea atera da berroi eta emakume bate bai, orduan da, kirola egiteko modu bat eta ez dala kirola denbora itea baizik eta du, karrera hua ere e, lorpen badala ez, eta orduan ondo pasatzia. Horrek eran nahi du, beste lasterkali batzu egiten dituzuela, mezuen pasarazteko, denbora kondatu gabe? Bai, e, bueno, azpeiten guruen dauden eh, karrera herrikoietan parte hartze dugu, eta oain eginen pentsatzen, ba, uste eta benduan ogeien gazte izan da hola beste maratoi herri bat, ure ingo aldeun edo ez, bueno, kontuela, beti haitzaki bat eukitzi urte guztien korrika segitzeko, ze ez, ba, karrera bat igual errexago uste zu, ez, eta ba, gazteizkoa gazte izkoa pentsatzen badu, ba, jarrituko dugu korrikan, bestela jarriko gara eta pasiera ibiliko gara, orduan. Beste kirolik egiten duzu? Bueno, igeri, ibiltzen naiz e, baita ere, baina hori ere, ba hori, herriko imaian, eh? Ba, getari zara utzi egiten dugu baita ere hori azken aldean baita. Eta bai, bai, geldik ez egoteko, ze, geldik egonezkeo, gara osasunantzako eta daneako beda pizka moitza, baina betire hori, tamainan, eh? Hola, ito gabe. Beho bia donostia, bi zer, zer da zuretako? Ba, da festa bat, festa handi bat, baina aldi berien baita karrera gogor bat da ze hainbeste jende hartze du parte eta pentsatzeu dala erresa eta eta maratoi erdi bat, bueno, maratoi erdia baino gutxillo baino aldapasko ditu eta entrenatu beharko baino gero egunean bertan festa bada. Hogeita sortzi mila jende, hainitz, sobera, zuretako? Bueno, e, asko da, gertatzen nada, azkeneko urtetan nola ertera mailakatuta dituen pilaketa hori ez tezu hainbeste somatzen. Lehen, dana batea tehetze ginen nien, lehenko bost kilometroek ziren, bueno, jendia zin aparta duta, baina guain, mailaka da, ba, bueno, ba, zeure lekutxu egitzezu korrika egiteko, beraz ondo. Usue? Usue, ez Usue ni egiten duko riga, baina iago ba, naiz. Iago Nungo zira? Bilbo. Bilbo. Lehen aldia egiten duzula? Bai, nengo bai. Ondo, gogo izan da, horre izan da, asko baina ondo, guztara, guztara. Ondo, dut. itzi biltzen zira, Lasterkaldietan eta? Bueno, ez, askorik ez, baina igual hiru alditan astero, bai, ertetzen aizko harik gaitera. Lasai, lasai, baina... Bai, no pasatzen. No las sagutu duzu lasterkaldia. Lagunek eginik edo? Ez, nik ezagutu izan dut. Ez dakit oso ospetsua garrera da, ez dakit ba, nire lagun batek esan zidan korrika dingo zuela, da berakien apuntatu nintzen. Gaztea zirela, ze adin duzu, adina? Niko, oita sortzi. Oita sortzi. E, aintzin, etzin nuen emeiarik, aintzin, egiteko? beti gustatu izan zait korrika egitea, baina oindora gutxe hasi naiz lasterketak preparatzen da guzti hori, oza, bez, enbiarik ez. Ogoi urteetan, kirol gutiago? Ez, beti arek egin duzu, futbolan izan dut beti, eta futbola maituta ja korrikan hasi nintzen, da bendira, joaten da horako gozak. Eta orain ze, lasterkaldia egan duzu mendia, beste lasterkaldi bat baduzu, orain? Ba, oin igual urrengo karrea igual izango da Santurze Bilbao. Datorren astean e, e, herri e, krosa Bilbon, ez dakit egingo da, baina Santurze Bilbao fijo. Mendia nahiago duzula egan duzu? Bai, eskoz, eskoz gehiago, kiso gehiago. Lasterka edo oinez? Lasterka, alba dut lasterka. Ez oinez. E, Jagoba, ba, eh? Bai. Ezkerrik asko, arratsaldeon dantzeak. Ba ez dakit, lagun batik egatu naiz pintxoa jatera eta recuperatzea bai. bai. Eskerrik asko. Bai. Agur. Ez Ander, nungo azire? E, eh, getxokoa, Bai, aurtenen aldia da. Eta oso posik, jende pilo, animatzen eta, eta gara, negatua. lehen aldia delaik, ez da ezagutzen ibilal, ibilbidea, eta zailena zoin izan da partea zuretako? Netza taldapak dira, dira zailenak aldapa denak, azkenean oso negatuta bukatzen dituzu eta eta errekuperatzen duzu jaizten zarenean, baina baina oso, oso gorra da, lasterketa Egun honen prestatzeko, hainitz entrenatu zire? Bueno, hiru bider edo, astero, ba, azken mila batetan egin dut, bai. Beste kirolik egiten duzu? Ba, orten ez, baina beti nik futbolean jolastu izan naiz, eta baina oso gustatzen zaitio egitea, bizikleta zibili, korrika egin, edo zer. Beste la, egin behar duzu, laster? Ez, ez. Hau zen nire erronka eta bete egin dut eta ja deskantzatu. E, ez, ez dizu enbidia emaiten lasterkaldieri lotzeko? Bueno, agian denbora, pasa, denbora pasatzea utziko dut eta gero ikusiko dugu. Ea, ez dakit, urrengo urrengo urtean errepikatuko dut dala uste dut, baina baina hemendik urrengo urtera batek dagi, ez dakit. Laste gutziko zaitu tenekatu azira, Aratxaldean, bazoaz eh, zure egirat edo egoiten zira pixka bat? Ez, bueno, hemen zumaiara noa, eta, eta gero berri da bai, izkantotzera. gazte izarra naiz. Lehen aldia zukere? Ez, bigarrena, pasain urtean ere parte hartu nuen. Ondo, pizkat, gogorra, baina denbora oso ondo. E, eh, pasain urtean baina asko sobeto, hasik oso ondo. Egan nahi du, pasaren urtean zenbat? Ordu bat eta berrogeita mairu, eta urten ordu bete eta berrogeita mar. Bueno, ez neukan helburua zen bakarrik iristea eta bueno, emozioa da, bua. E, e negarre egiteko gogoak e, atera zaizkit hainbat aldiz jendearekin, jendea da berena. Bakarrik etorri zira edo lagunekin? laguna, lagun asko daude hemendik bai. Ba, justo orain agurtzen ari naiz, bai. Dena gazteiztakak? Ez, beste batzuk hemengoak, e, mutila hemengoa da, ni hemen ikasi nuen, eta bueno, jende asko ezagutzen dut hemen. Eluen urtean berriz prest, eluen urtean egiteko? Bai, beti, beti, beti egingo tal izango bai. Beste kirolik egiten duzu? Ez, bakarrik, hau. Bueno, eskia ere gustatzen zait, eskiatzera atzera naiz. Beste lastez ez, beraz? Ez, ez, ez, ez. Da, e, emeia, enbidia emaiten dizu, lastez gehiagoren egiteko? E, ba, bueno, igual, bai, igual, lorain egingo ditut gehiago, bai. Gaztia zira zer dinduzu? Amasei. Amasi urte dituzu? No, eta zei, hogeita zei ah. barkatu. <laughs> ze lagunekin pesta jaia. Bai, siesta botatzea. Bai. Mi esker? Zuei. Agur. Horrek parralde. Gehaltzale bat gurekin? Jon? Donostikoa. <laughs> Ondo, pentsatu da bi ordu baino gutxi goitea, eta azkenean bat bero gita segin dut, eta nahiko gustora. Berez ez naiz, ez ez korrika ibiltzen ezer, ni ziklista naiz, baino nahiko gustora indar ezberdina du txigindularitzak? Bueno, ez. Ez ere, ni oitu hor, bizikletan niru ordu ibiltzea, baino korrikan ordu bat ibiltzekin ja nekatuta nago eta ez da bat ere Gehiago min egiten duke, lastezkaldiak gehiago min egiten du, e, bizikletak baino ez? Ai, desberdina, zero desberdina, hemen dana boteak dira eta bizikletan dana, dana iguala bat. Zerk motivatu zaitu egun behobia donostiaren egitera? Ba, lagunen artean behin esan genuen behobia korritu behar genula eta azkenean ba, oi, motibatuta korritu osatera geha, baina bera horretortzen da nela bat. <laughs> Eta Eta zuk nahi zinuen donostiaren kamiseta atoga erakutsi ez? Aski, bai, bai, bai. bai galdu edo irabazi, atera barda, errarako zaleak, atera barda. Bi hitz futbolaz, no ez da ingizki, erreala eh, ez? Championsian bai. Ba, aurte ere zaiz. Ez da ez entra chaia, no, sai, sai, sai, bueno, aurre ate bergea ta galdu oira, zi. Zalea zira, sozio? Bai, bai, bai. Tipi Dani. Bai, bai, bai, Dani. Da Donostiaga e, horrek gana idu arratsa luntan zer. Etxera. Ikastea. Bai, bai, bai, bai, bai, azergeta garaian ikastea. Ba, hain eh, egin, hortik, eh, jungo nintza, familiak inta lagunekin, bazkaltzea, baino, Oain, nahi bar da, nahi bar da. Iñaki, Iñaki nungoa? Donostiko, bueno, errani jaiotzez, baina donostikoa horrein. Tokikoa? Bai, joi da, tokikoa. Bai, nengo aldia. Eta bidur pixkatekin haber zemuzi denun, zer lojua eta denaztu zei detxean, da juna izor, alun bezala. Azkena ondo, ondo usteet. Zer nahi duzu, abiatzea behobiatik edo helzea donostiara? Helzea noski, <laughs> helzea hobeto. <laughs> Nekatutan? Bai, pixka bukaera nazkar jun naiz, ja bukaera ikusi dut, baina urrututik engainatu iten du, reta guztia ikuste zu eta bukaera nio jun behar nahiko justu. Zu azira, ibilbidea jadanik egin hasi nuen edo beste toki batzutan? Beste toki batzutan ibilbidea nagon. Bai, miramonetik hortik, hor aldapatxua da pixka eta baina aldapatxua ibilbidea. Eh? Zer, kontseilu, zer aulku emaiten uh, eh, diezuzuk, elduden urteko begi batzueri, nola prestatu behar den? aldapak eta prestatzeko, hasieran batez ere benta eta bi aldapa daude, nik genitunak espero, beste izatea. Eta gaintxurizketa arte lasai jun, eta handik ja gozatzen jutea, beraka. Lasai xamar abiatu, berotuaz, eta gero ja gaintxurizketatik aurrera, ja ikusiko norberak. Rebatzeko ere, ogoi kilometro egiten zenituen zuk? Ez, amasai egin ditu gehiengo. Baina, bueno, azken laguak ja jendearen laguntzarekin eta aldapa bera egitea dituzen, Aldaketa hundia da, lau kilometro gehiago? Nik ez beste sumatu, egia esan. Baina ez dakit hori besteek esan Eta beste lasterkaldirik eh, egiten duzu? Hauxe, da lehengo egin detena. Eta errepikatzeko asuntoak. Bez, enbidia eman dizu, ez? Bai, bai, sendearen animoak eta... Tokiko izanki, pentsatzen dut hemen egonen zirela, ez? Bai, bai, hemen egonen Iñaki eta igintzi? E, eh, mugi bizkaitarrak, mugitarrak, biak. Lehen aldia? Bai, oso ondo, zentzatzen oso honekin eta oso oso ondo, oso posik. Zu Iñaki, lehen iak dukitzia? Bosgarren, bosgarren urtea, ja. Eta, nola zira? Oso ondo, ez da euri askorik egin, Otsa bere ez da gertu, ez que gertu, priberan. Egeiten zuten euria izan entzela? Bai, azkenia? Eh, pronostiko guztik esaten den eurien gozoela, baina, bueno, eh, laster kontatu gara, bueno, euria porbe bota dugu azik eran, eta, ba, oso ondo, aize pixka aize gogor, nahiko gogorra, baina, bueno, oso ondo, oso donostiaren egiteko, bezperatik gestatzen da, jatekoa, nola egiten duzuzuk? Bueno, ba, denbora gitxe egiten dena, bai, bai, agu ez. Gu bi, ahi, ordu guz, duguz, bai, ke, ba, atxo partidu eguzi, galimotxo pare bat, eta gero torri, no? Oso lasai, oso lasai. Goizundan pastak edo zerbait eh, berezi? Ba, bai, txokolateak, kakauetak, horretariko gotxa, bai. Goxean gozarien, bai, goxean, ba, eh, nahiko estezipikoa, buen dutela purbet, eta oso ondo, bai. Laster kaldian zeiak, behar da, hainitz jan? Edan, edan sobertu bai, edan asko. Eta, bueno, Bos kilometro edan, hori derri gorre, eta gero batzuk ba, jan nahi dute, beste batzuk gehiago edan, hori norberak, segun dauen moduen. Beste kirolik egiten duzu, eh? Ba, hemen dire, joten asko. Ba, oinez edo lastazka? E, eh, oinez, oinez. Zu? baloia, pala, denatarikoa. Lagunak dituzu, eh? Maider? Bai. Zu, nungo Mungikoa. Ah, eta zer modu Oso ondo, oso ondo, oso gustora oso posik, bai, oso girona eta oso gustora. Lagunekaz oso ondo, bai. Ez zuten lehen aldiazuk? Lehen aldia, bai, hau itzen ebana, bai. Dena elgarrikin egin duzu ez? Bai, bai, lagunen artean, bai, ritmo honean, gustora, asko fortzatu barik eta oso ondo, bai. Pasai zail batzu izan dira zuretako? Bueno, e, eh, arzake eh, arzat jatetzerako aldatza nahiko gogorra izen da, baina, bueno, ondo, ondo. No, kirul dira, beste kirulik egiten dute, zuk ere? Bai, bai, korrika. Asfaltotik eta purtsu bat menditik ere, bai. Asfaltoak miniten du, ez? Bai, bai, nahiko bortitza da, bai, bai mendian hobeto? Menditik hobeto, bai, aldatz gehiago, bai, hobeto, hobeto egiten da, ez da, belaunetan eta ez da, oain beste komina egiten, bai. Urtian zehiak, baute dakizu, zenbat lasterkali egiten duzun, gutxi bera? Gutxi gorabera bera, ba, zei mm, bat edo horrela, más menos. Eta gero zure gustura, ez? Lasai pasatzeko eta. Hori da, bai. Konpeti konpetidu ez, lehiatu ez, gustora. Eguna pasatzera eta gustora, lagunekin eta familiar bai. Nere galdera izan zen? Mungiagak etugi dira honara eta Arratsalean egonen dira, ez? Ez bueltatuko gara. Kasu honetan autobusez etorri gara eta dutzatu eta bueltatuko gara, Mungira. Emireskarainitz. Ez raitek zuri. Nungo azira, Mikel? Azpeitea. Azpeitea ga? Bai. Zure laguna ere? Baita. Eskora emaiten duzu zuk ere? Bai, bai. <laughs> Azpeitea, hemen nik urbil ez? Bai. Eta lehen aldia biek eh, behobia donostiak egiten duzuela? Ni bai, honek sortziaren aldia. Sortziaren aldian mot... Ti batu duzu zure laguna? Bai, bat ematen gaina, de sortzi garren guen, etortzeko ona. Aintzin etxo nahi? Ez, oinarte ez, baina bueno, animo da eta guztua, guztua ondo bukatu da, Bai, argi. Elgarrekin zizte elmugan, erran nahi du lasterkaldi guzia elgarrekin egin duzuela? Bai, zeiran berez lehenu ertut izan baino, negin bat erten du da. Tre, trebatzeko, zuek, behobia donostia egin duzuek trebatzeko edo beste toki batzutan ibiliz direzita? Ez gu, gure ingurun ibili izen geha. Beti hori, ba, amasi ba kilometro eta buelta ginez, baino beti antxe, alde honta etorri gabe. eta berdin errepidean? Bai, hori bai. horrek mine egiten du ez? Bai, ona ez da, ba, ez baina hainbeste jende egiteko gore txar ez da izango. <laughs> Beste lasterkaldi batzu egiten dituzu, eh? Ba, hau preparatzeko aurre digen amaozteko bat ingenun, hemen bertan duen da, on, hau. Ja. Eta beste kirolik? Ez, ja, ez. Igeritan egiten pixe baina ez. Zuri? Ez da, honetxe, korri egin pixe da, listo, nahi gua. Arratxalde untan ere elgarrikin egonen zarete? Bai, oinondo bazkaldu, da, lazai, zer e- horra da, da, bueno berando bukatu? Ez, eh, pentsatzen duen aina azkara. Oh. Agerik. Baina, ondo, ondo. Mikerri eta itzol milesker? Eta segi hona hola milesker? Bai. Arkaitz gurikin, arkaitz, nungo azira? Ni doni banekoa. Pasai doni banekoa. Bez urbil. Bai. <laughs> Txaguteko azkar. Lehenbiziko jardukitzia bukatu eta? Eh, Zas, ke, pixka gaizki etorren ez, edik, hanka eta gaizki ditu mirakurretik baina, bueno, bukatu egut, nahikoa, mm. ba, pixka Doni banekoa, pasaikoa, zenbat garen behobia donostia donostian, ez? Ez, ez. Ez duzu kondatzen, ez? Zazpigarrena garrena, o, hau garrena, o. garrena, bainan segidan? adula, ama, bost, urte, eta, noiz benka, noiz benka. kordularia, behatzen duzu? Gaur bai, ez gaiegi etortza da, ez, gaizkin etorren, e, iristeko regulatzen jumber da bestela, ez da iristeik. Ba, zinuen marka bat edo helburu bat? Ez, ez, ez, ez. Denatu gara eta bi hor dutan etortzen nahi nun, horren dugu, bi hor pixka pasata, eta ongi, nahikoa. Zutu honi banekoa, pasaikoa, lasterkaldia zaparte, ze estropadetan edo traineroetan? bere garaian bai, oain ja lana eta gara arduak egan, bestik ez. Zailena, lasterkaldia edo traineroa? Traineroa, mi aldiz gehiago. <laughs> Hau, pasioa da. Nekatza du, baina pasio, bestia gorra da, gorra da. Beste kirolik? Ez, ez. Ta, orain, pixka bat, lasaitzera eta gero, pesta? Bai, bai, baina bazaltzea eta pixka loitea, sista idea, bai. Miresker? Venga, zara. Miresker. Don't look down, never hit the ground, not so we stand in your way, far as eyes can see, here is where you're from gurekin eh, antolatzea bat, Arantza egunon? Egunon. Zer lan duzuzuk eh, beho bia donostian? Bueno, ni komunikazio ardura naiz, eta egun honetan egoten naiz, bueno, ba, hemen e, ba, gauza gertatzen den lekuan. E, zari banaketarena, eta, bueno, elmuga pixka bat antolatzen. Honea iristen di atletak, eta hemen zaintzen ditugu atleta pixka bat. Hemen iten da ere antidopin kontrola, e, bueno, ba, pixka bat hori hori guztia hori egungoa, egungo egunekoa, eh, Baina hain zinetik, hain hitz lan uh, dara amazua, hain txiko bazere. Bueno, e, beste egunetan iten dugu, ba, beste gauzazko noski baietz. Nik iten dut lan e, Fortuna Kirol elkartean, eta, bueno, ba, antolatzen dugu web horriak, eta Facebookeko e, profila, Twitterra, baita ere, bueno, ba, atzo izan genuen beho txiki, e, mini estadion, anuetako mini estadion, eta baita ere izan dugu lasterketarien feria, Da orduan, ba, bueno, gauza asko daude antolatzeko urtean zehar, eta bueno, dana biltzen da, ba, iru egun hauetan. Haugekin atzu umeekin ongi ez? Bai, oso polita izan zen, oso oso polita. 2000 eta ume eta benetan oso polita. Suerte izan genuen gainera, demo, e, eh, guraldiarekin, ze aguantatuzun azken momentu arte, Eta gero, pues bueno, ja euria iten, ba, jasotzeko oso deser oso, baina bueno, umekondo, oso ondo. Egun ere, aipatzen zuten euria, atxiki du nun baitan? Bai, baino okerrena izan da aizea, azera batetikan eh, ba, egon geha, ba, bueno, pentsatzen ia montatzen genuen e, eh, elmugakoa, bai ez, eh, daude gauza batzuk diala arriskutsuak aizea askokin, e, arkoak, e, eziak eta olako gauzak, eta bueno, iten da aldana, e, beti pentsatzen, pues, bueno, lasterkat ereak diala importantenak hemen, eta bere zagurtasuna zainduz, pues, bueno, horrela iten dugu dena. Fortuna elkarteaz bihitz donostiakoa da, ez? Bai, berez bai. Badaude kide asko ja ez diala donostikok, da, zabalt, zabaldu pixka baten, bidazo aldea, tolos aldea, baino bai, gehienak dia donostikoak. Kirol ekitaldiak edo lasterkaldiak antolatzen ditu fortunak? E, bueno, ditugu e, amar e, zaila, e, kiroletako amar zaila, beste ez beste, ba, esgrima, mendia, eskalada, e, arrauna, piraguismoa, eta beste, bueno, ba, beste asko. Eta gero antolatzen ditugu baita ere, ba, bueno, kirol ekitaldiak. Adibidez, donosti ondarri bitrail, mendiko lasterketa hori, e, baita ere daukagu mendi, mendiko zeharkaldiak, igeraldiak ere eta bueno, eh, zenbait gauza antolatzen dugu bai urtean zehar. Zenbat langile ditu Fortunak? ba, momentu honetan e, zaila da esatea, eh, bueno, daude alde batetik daude entrenadoreak, beste alde batetik daude e, bueno, e, behobiako estafa, berez, eta gero baita ere daukagu kudeatzen ditugu bi Da orduan bertan ere daukagu monitoreak eta baina bueno, da totalean esan dezakego igual, pues igual ez da iritziko ehun pertsonara, baina bueno, hor hor hortxe bilekoa. Ehun pertsona lizentziatuekin, ez? Edo langile bezala. Bai, lange, langile bezala eta gero hau hau hau egiteko behar da ba, beti voluntario pilla eta bueno, pues aurte ne ospatze genon baite, ba nolabait eh, voluntarioen urtea. Eh, haiei ba bueno, eskerrak emonez, ba bueno, aurtengo kamisetaren leloa da e, zuen denbora gure marka, e, pues, bueno, pixka bat ba, ezkertzeko, ba, beraiei gabe ba, ezinezko izango zala. Berrugo eta bederatzi garen behu ez? Bai, aurten, aurten bedatzi, eh, be, bederatzi garna, urren urtean, berrogeita eta margarren edizioa ez urtea, ze lehenengo izan zen 2000... E, mila da emeretzean, baina egontzian urte batzuk ospatu gabe. Pentsatzen da, bez, eluden urteko, jadanik hasiak zireztela, pentsatzen ekitaldi ahondiago, ahondiago bati, jadenik hau ahondia delari. Bueno, gauza da, ba, eh, ba adibidez, egon geha bideo bat prestatzen, urrengo urtean, pues, bueno, zabaltzeko, eta, bueno, e, eh, jakin erazteko gure lasterketa zer den, nolakoa den hori, eta, bueno, ba, bai, zehuzer eh, bere zein gode unoski, eta bueno, nahi dugu ospatu nola bai, ba, bueno, ahondiena izatea, eta segurenik geita mar mila korrikalariak egongo ja. Beobia donostiak, izen emaiteek, dute laguntzen ainitz elkartea, egun langileen pagatzeko? Bueno, e, egiten dugu da, beti da, osea, guk reinbertetzen dugu beti de, diru guztia eh, antolamenduan eta kirolean. Orduan, ba, bai, egun da piko pertsona baina bueno, guk ere eh, ba, bueno, eh, izen, izen emateak ordaintzen dira. Orduan, ba bueno, horrekin egiten dugu dan antolatu eta eta bueno, eta bai, e, hortan lan egiten duten pertsonei ordaindu ere. Baina bueno, aurten bida esfuerzo handi bat indugu hori adierazteko eta e, gure aldizkarian agertzen da e, lasterketan lasterketaren aurrekontua. Eta bueno, dana argi argi geratu, e, geratu de, daitezen. Uh, e, ogoita sortzi mila jende, marka da, edo gehiago izan da jadanik aintzinik urteetan? Ez, ez, ez, e, hau da haundiena eta horren urtean izango da, hau baina haundiagoa segurenik. Ez da, ez dago mugatua, baina bueno, inbiardia gauzak, inbiardian bezala bai. sekulako an antolaketa da behobia donostia. Hogeen antolatzeko guzia lan asko da. Bai, bueno, urtean zehar hiru pertsona gaude hau antolatzen. Eta gero, ba, ba, a ber, data iristen da nainan, ba, jende gehiago egoten da. E, eh, bain, da, e, mobitzen dugun materiala ikaragarrizkoa da. Orduan, pues bueno, hori daka logistika bat atzetikan, komunikazio atzetikan eta denetarikan. Arantzaro go, lasterkaldizo maitzu egiten dituzu personalki. Bai, bai, baino hau ez noski, hau da nere lana. Beste batzuk bai, noski. Mila esker, gurekin egonik. Mila esker zuei. Hala, beho bia donostia, mintzatu gira lasterkariekin, antolatza batekin, hainitz, serbitxu, badira, biztan da, gurutze gogia ere, ordela gurekin, zure izena eta deitura gotoi. Bai, Juan Ramon Barrena. Gurutze gogiak, badulan, hainitz ziste, zenbat ziste hemen? Ba, guztira berreun da berrok eta amar bolondrez. horrein e, artian daude amabi intensivista, gero dakau e, hogeta lau e, sanitario, oi erizain barkatu, eta ia berreun tekniko. Eta gero hogeta mar ambulantzia. Nola, nola antolatzen ziste, hain zinetik, eh, berda antolatu, bildu? Bai, bueno, ja badia, ja Ba ez dakit amazazpi urte antolantzan eta bueno, e, iru hilabete lehenago elkartzen geha eta egiten du batzar guztiak, guk egiten duna da iru ospital e, mobil jartzen dugu, bata ategorrietan beste bat kursalean eta beste bat hemen metan, eta bueno, hola izaten da urtero gutxi gora bera gauza berdina. Olako lasterkaldietan, denboraldiak edo eguraldiak badu bere importantzia, egun temperaturaren aldetik ongi. Bai, guretzako gaurko eguraldia temperatura aldetik oso ona da. Guk behar deu atentzio gutxi egiteko gaurko eguraldia eta ez beroa. Euriak ez du eragin handirik, ez? Ez, ez. Aizea egonda pixkate txarra, baina ez, euria ona da. Zuk duzu antolakuntza guzia? Lan asko da, ez? Bai, bai, bai. Ba, hile bete asko antolantzan, aurretikan. Zuk, eh, entzuten eh, duzularik urtetik urterat, parte hartzailean kopurua emendatuz duala, beldurtzen zaito pixka bat? Hombre, bai, honek eh, muga bat euki behar dau, tope bat euki behar dau. Eta, bueno, fortunakoak esaten dago ego eta mar mila partaide diala eta hori izango da. Bestela guretzako oso gatxe izango da, danak behar dan bezala tenditzia. Ia badakizu eluden urteko, eluden urtean berrogoita amargarren urte betetzea, pentsatzen da, jende gehiago izanen dela, Taia, zure buruana, ari daun pixka bat? Ba gure arazoa beti da ardura. Ardura, ba, datorn urterako mila atleta geixo nahi daue, eta bueno, ez dakit nola ingo dan. Baina bueno, saiatuko ga. Gurutzeko zuzira donostiako? Bai, provintziakoa, bai, bai, gipuzkoakoa, bai. Beste lasterkalietan ere ibiltzen zira? Bai, bai, bai. Baina, bueno, hemen eh, ez dao bakarrik e, Gipuzkoako jendia baizik eta eh, Bizkaitarrak, eh, Arabarrak, Naparrak eta gero etorri dira laguntzera baita eh Herriosatik eta Burgosik ere bai. Eta eskolegian beste lasterkalizoan baitz zuen Gipuzkoan direlaik, Gipuzkoako gurutze gorriarekin aske? Ba, bueno, Gipuzkoan e, eh, gurutze gorrian hau da hundiena baina bueno, badaude beste batzuk ere, eh, kilometroak, ta, eh, ba, talaia bidea eta eta abar, vamos, asko egoten dia olakoak. Behobia donostia parte hartzaile entzat, besta eguna da ondotik, zuek, lana bukatu eta besta pixka bat egiten duzu? Bueno, ba, behira, esango txuk guk egon geha hemen goizeko zeiretan eta jungo geha arratzaldeko zeiretan, hori da gure jaia gaur. Pues jaia biak. Jaia biak, hori da. <laughs> Ba, antolatzaileekin mintzatu gira, gurutze gogiarekin, lasterkariekin, eta badira be, antolatzaileetan ere bidian direnak, eta gurekin, zure izena? Lourdes. Lourdes. Zu egun laguntzaile? Bai, bai, bai, laguntzaile naiz, bai, zenbait urtetan, bai. Zergatik hasi zinen eh, eskukaldi baten emaiten edo laguntzen? Ba, lehenbizi fortunako partaide izan itzen, piraguista bezala, eta gero piragu utzi nuen, baina jarraitu nuen ba, laguntzen. Mhm. Eta urtetik urterat, zure postua kambiatzen da edo beti postu bera duzu? Ez, beti denik eta naiz postu berdinean. Egan nahi du? E, ba, nere postua da, e, kalle Hernani gurutzatzen dana kalle Peña Floridakin eta hor ba, baila batzutan jendea ez utzi pasatzen ez alde batea eta ez bestea ambulantziak pasatu alizateko behar balin bada korrika. Mm. Gehienetan on, aski ongi pasatzen da edo jendia akitua dago nekatuta eh, jendeak ez du ulertzen edo ongi pasatzen da gehienetan. Denetatik dago, baina jende gehienak bai ulertzen du ondo. Bai. Behin esplikatuta bai ulertzen dute. Hala, fortunako kide izan zirela, eta zirela, piraguista ejan eh, duzu, bai. eta donostiaga? Bai, donostiarra, bai. Bai. bai. Zuri zer gustatzen zauzu behobia donostian? Ba, gustatzen zait, ba, giroa, jendea ze ilusio handiarekin etortzen dan, eta, bueno, dana oso polita izaten da zentzu horretan. Nola azaltzen duzuzuk eh, lasterkaldiunen eh, ahakasta edo fama? Ba, ez dakit, ez dut inoiz pensatu horretan. Nik bakarrik eh, jasotzen dut jendearekiko zein pozik etortzen diren esaten dutelako ba, jendeak laguntzen diela, bide guztian eta hori. Antolaketa, gora aipatzen dukete ez? Bai, generalki bai. Mm. Gaur, gaur bertan, batzuk, bai, atera dira hori esaten. Bona antolamendua oso ondo, eh? Eta zuk lehen, errandu zu kide zinela, egina izan duzu behobia donostia? Ez. Sigulan? Ez. <laughs> Senarrak bai, baina nik ez. Lanaren gatik? Ez, ez, ez, ez, ez. Egungo lanaren gatik egan nahi dut arduradun zirela? Ez, ez, ez, ez, ez gustatu korrika egitea inoiz. Sí. Zu uraren eginen, ez? Bai. <laughs> Eh, eh, Zuendako egun ez da pesta eguna, baina laguntzaileen eskertzeko beste egun bat antolatzen da? Bai, gero hemendik betea edo, ba, juten geha pintxo batzuk hartzea eta horrela. Bai. <laughs> Be, mila esker, eta pasa egunan. Bale, mila esker zuri. Berrogoita bederatziaren behobia donostia, zemankizun berezia hortan utziko dugu, hoitaraziko dut eh, berri nagusia, berri latza, eriotze batek berrogoita bederatziaren behobia donostia lasterkaldia ilundu baitu, ogoita amagurteko nafroako emazte bat, helmugatik bi kilometrorat eh, heldu zenean, hildela, eta zurriolako zubian eh, erori ondotik, medikoek hartatu dute, baina ez dute gauza hondirik egina alizan, erreanimatze lanetan aizan dira, eta ondotik ez da posile izan emazte horren ere animatzia. Bestalde horretarazi behar ditugu ere emaitza nagusiak eh, atzoko edizioari doakionez erreiteko eskualdun bat nagusitu zela emazteetan Claudia Beobide ondarribitara, horren bat amasei minutu ogoi segunduz, eta gizonetan Pedro Nimo deloro galiziarrak irabaziduela berrogoita bederatzigaren Beobia donostia horren bat lau minutu eta ogoita amar segunduko markarekin. Besterik ez nire partetik izan untza. Agur, agur.